بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولی به نام خداوند بخشنده بخشایشگر بگو ای کافران آن چرا شما میپرستید من پرستم و نه شما آنچه را من میپرستم میپرستید و نه من هرگز آنچه را شما پرستش کرده اید میپرستم و نه شما آنچه را که من میپرستم پرستش میکنید حال که چنین است آین شما برای خودتان و آین من برای خودم